Այն գլխից ասեմ, որ ոչ մի խնդիր էլ չկա։ Համենայն դեպս Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած Սարգսյան-Պուտին-Ալիև երակողմ հանդիպումից հետո նոր խնդիր կամ խնդիրներ չեն ցակել նման եզրահանգման համար։ Պարզապես Ախտանիչն Ալիևների իշխանական Գերդաստանի սերնդե սերուն ժառանգաբար փոխանցող ուխտադրժություն կոչվող գենետիկ հիվանդության մեջ է։ Ավելի ստույգ ախտորոշմամբ դա մի քրոնիկական հիվանդություն է, որով շարունակաբար տարապում է ոչ միայն Ալիևների նախագահական ընտանիքը, Այդ ամբուժելի հիվանդության ախտանիշներն անզեն աչքով անգամ կարելի է դիտարկել։ Առհասարակ Ադրբեջանի նորագույն պատմության կարճատև ուղում պետության ղեկին այս կամ այն կերպ հայտնված առանց բացառության բոլոր քաղաքական գործիչների՝ Մութալիբովի, Էլչիբեի, Հարիևորթի, Ալիևների օրոք։ Երևույթի ցայտուն արտահայտություններին անցած քառորդ դարում ականատես է եղել ողջ միջազգային հանրությունը, որ ստեփ-ստեփ իր ընթացիկ աշխարհակահաղական ու տարածաշրջանային շահերի թելադրանքով երբեմնակի մատե թափ տալիս Բաքվի վրա եւ ոչ ավելին։ Բայց ահա այլ է հանգամանքը մեր հայերի սպարագայում։ Այլ է, քանզի Ադրբեջանի կառավարության ողջ համակարգն ախտահարած այդ հիվանդությունը, ուխտադրժությունը անմիջականորեն բացաբար է անդրադառնում առաջին երկին հայ ժողովրդի եւ առանձնապես Արցախայության առաջընթացի վրա։ Որպես վկայություն կարող ենք ցուցանել պաշտոնական Բաքվի բազմաթիվ միակողմանի հրաժարումները իր իսկ կողմից Արցախին պարտադրված պատերազմի տարիներին եւ հետպատերազմյան շրջանում։ Մի կողմ թողնենք պատերազմի ընթացքում ձեռք բերված ժամանակավոր հրադադարների մասին տասնյակ բանավոր ու գրավոր պայմանավորվածությունները, որոնք որպես կանոն միակողմանիորեն ընդգծենք ուխտադրժորեն հաղթվել են բացառապես Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Բայց հազիվ թե հնարավոր է մոռանալ, թե ինչպես էին Ադրբեջանի իշխանությունները տատանվում ստորագրել Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում անժամկետ զինադատարի հաստատման վերաբերյալ 1994 թվականի մայիսյան համաձայնագիրը։ Թեկուզ եւ քաջ գիտակցում էին այդ փաստաթղթի անհրաժեշտությունն Ադրբեջանի լիակատար պարտությունից խուսափելու համար։ Եվ կամ վերհիշենք Ադրբեջանի ուխտադրուժ պահվածքը հետ պատերազմյան տասնամյակներում։ Նախ Հեյդար Ալիևի, ապա եւ նրա որդու Իլհամ Ալիևի օրոք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո տարբեր ձևաչափերով կայացած բանակցությունների արդյունքների կապակցությամբ չթվարկենք այդ ամենը։ Կարծում եմ իմաստուն եթերային ժամանակի անհարկի կորուստի տեղիք տալ։ Ոստի կանգառնեք նշված ադրբեջանական ախտի վերջին դրսևորման վրա։ Անկեղծ ասած, այն տպավորությունն է ստեղծվում, թե Սանկտ Պետերբուրգի Կոնստանտինովյան պալատում, որտեղ ինչպես հայտնի է տեղի ունեցել Ղարաբաղյան հիմնահարցով երակողում գագաթնաժողովը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միևնույն բանակցային սեղանի շուրջ նստած էր ոչ թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այլ ոչ այլ ոք, քան թող թույլ տրվի ասել նրա խամաճիկը Այսինքն նա անձամբ չի մասնակցել այդ հանդիպմանը եւ որևէ համաձայնություն չի տվել օրակարգային հարցերի կապակցությամբ առաջարկված լուծումներին, մանավանդ չհիստորագրել Պուտին-Սարգսյան-Ալիև համատեղ հայտարարությունը, որի մեջ Սևով Սպիտակի վրա արձանագրված է կողմերի համաձայնությունը շփման գծում լրության ռեժիմի պահպանման, ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի ընդլայնման եւ հետաքննության մեխանիզմների տեղադրման ու կիրարկման վերաբերյալ։ Եթե իրոք այդ ցեղանի շուրջն ինքը չէր, այլ կրկնում եմ սոսկիր խամաճիկը, ապա գուցե թե կարելի լիներ հասկանալ Ադրբեջանի նախագահի ներկայիս դիրքորոշումը բայց իրականում, ինչպես վկայում են մի կողմից հանդիպման տեսագրությունը, այն հերոստաէկրաններից դիտած միլիոնավոր մարդկանց համար, ինչպես նաև հանդիպման բուն մասնակիցների, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների, ինչպես նաև շատ այլ բարձր պաշտոնատար այրերի անձնական շփումները նրա հետ, դժվար թե հնարավոր է համաձայնել նման ենթադրությանը։ Այո, այնտեղ բանակցային սեղանի շուրջ նա ինքը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր, ով ինչպես հիշում եք, հանդիպման ավարտից հետո նույն այդ պալատի շեմին ջերմորեն կեղծավոր լայն ժպիտը դեմքին ամուր սեղում էր Սերժ Սարգսյանի աչը։ Եվ ահա հակադիր աղմկահարույց փաստը։ Վերադառնալով Բաքու եւ մի քանի օր անց հունիսի 25-ին մասնակցելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության նոր մասնաշենքի բացման հանդիսավոր արարողությանը Իլհամ Ալիևը առանց ամոթի ու խղճի խայթի հայտարարում է, որ ոչ, նման բան չի եղել։ Սանկտ Պետերբուրգում ինքը ոչ մի համաձայնություն չի տվել ինչպես դիտարկման խմբի կազմի ընդլայնմանը, ինչպես եւ դիտարկման սարքերի տեղադրմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հակամարտության կարգավորմանը, ապա այն ամենևին էլ փաթեթային կարգավորում չի ընդհանրում, եւ խնդիրը կարող է լուծում ստանալ միայն փուլային կարգով։ Իսկ թե ինչպես, ապա ըստ նախագահ Ալիևի միայն հայկական զորքերի տարհանումից ադրբեջանցի փախստականների վերադարձից հետո։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա այն կարող է լուծում ստանալ ապագայում միայն ու միայն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանման պայմանով։ Զորօրինակ արևելագույնը Նախճիվանի ինքնավար հանրապետության կարգավիճակում։ Իսկ թե Արցախահայությունը ցանկանում ու մտադիր է հայրենազրկված Նախիջևանահայության վիճակի մեջ հայտնվել։ Ըստ երևույթին Իլհամ Ալիևի հիվանդ երևակայության շրջանակներում չի տեղավորվում։ Այլ կերպ ասած, Ադրբեջանի նախագահը փաստորեն մեկեն դրժել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի իր գործընկերների հետ կնքած ուխտը։ Ոչ միայն զորոյացնելով Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում ձեռբերված շեշտում եմ գրավոր պայմանավորվածությունները, այլև, որ ոչ պակաս կարևոր է, հարվածի տակ դնելով իր այդ երկու գործընկերներին։ Լավ, հարց է ցակում։ Եթե այդպես ամփոփող է Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումը, ապա ինչ նպատակով ու հույսով է նա Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողով մեկնել։ Հարցի պատասխանը կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, հնչել է բառացիորեն օրերս ընդորում ոչ Մոսկվայից, ոչ Երևանից, ոչ Ստեփանակերտից եւ ոչ էլ Բաքվից։ Այո, այն հնչել է Անկարայից, որտեղից ինչի մասին քանիցս նշել ենք, ուղղորդվում են Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական քայլերը։ Խոսքը վերաբերում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ուղերձին, ուղղված Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որում նա ափսոսանք հայտնելով միջադեպի արդիվ վերջապես ներողություն է խնդրում թուրքական զինված ուժերի կողմից թուրք-սիրիական սահմանի մերզակայքում ռուսական Su-24 ինքնաթիռը խոցելու կապակցությամբ եւ ցավակցում է զոհված օթաչուի ընտանիքին։ Էրդողանի ուղերձում ռուսերեն շեշտված իզվինիցեին անմիջապես հաջորդում է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք հարտուղար Պեսկովի հայտարարությունն առայն, թե առաջիկա 5 շաբթի նախագահ Պուտինը հերախոսազրույց կունենա նախագահ Էրդողանի հետ, ինչը նշանակում է, որ ռուս-թուրքական հարաբերություններում անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ից, այսինքն ռուսական ռմբակոչի հետ կապված միջադեպի օրվանից ի վեր առաջացած սառույցը, եթե ոչ այսբերգը, սկսում է հալչել։ Կա նաև Պուտին-Էրդողան առաջիկա հանդիպման հավանականությունը, բայց թե երբ եւ որտեղ երևի թե ճշտվում է Մոսկվայում եւ Անկարայում։ Վերջապես Վերջապես հնարավոր երկխոսության համապատկերում հնչում է Թուրքիայի վարշապետ Բինալի Ելդերեմի հայտնած երախտագիտությունն Ադրբեջանին Ռուսաստանի Դաշնության հետ Թուրքիայի Հանրապետության հարաբերությունների կարգավորման հարցում օգնելու համար։ Ինչպես ասում են, ահա թե որտեղ է թաղված շան գլուխը։ Ահա թե հատկապես ինչու է Իլհամ Ալիևը մեկնել Սանկտ Պետերբուրգ։ Նպատակը թեկուս Արևելույթ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններն էին, որոնց արդյունքները կրկնում եմ Նազրոյի հասցրեց Բաքու վերադառնալուց անմիջապես հետո, սակայն իրական խնդիրը Ռուսաստանի նախագահի հետ առանձին հանդիպմանը Պուտին-Էրդողան ասել է թե Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերականգնումն էր Երևի թե հիշում եք, լրահոսից Էրդողանն այդ կապակցությամբ անձամբ դիմել էր Ադրբեջանի եւ Բելարուսի նախագահներին, խնդրելով միջնորդել հաշտեցման հարցում։ Իլհամ Ալիևը, ինչպես տեսնում ենք, փայլուն իրականացրել է ստանձնած միջնորդական առաքելությունը։ Ինչ վերաբերում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, ապա նա փաստորեն ուշացել է։ Կարելի է փաստել, այս անգամ եւս Բելարուսի նախագահի բախտը չբերեց։